Հայաստանի նախագահն ազգային ժողով է ուղարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Տեղի է ունեցել Արիտուն ծրագրի հերթական փուլի փակման արարողությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը պետք է պահպանվի։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրները մտադիր են մշակել համակարգված բյուջետային քաղաքականություն։ Իրաքում սպանվել է իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման երկրորդ դեմքը։ Նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Անգլիական Լիվերպուլը 15 միլիոն ֆունտի առաջարկ է արել Հենրիխ Մխիթարյանի համար։ Այժմ այս ամենի մասին անրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 900 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմիկային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 16000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Շահումյանի շրջանի ուսուցիչներն ամենամյա օգոստոսյան խորհրդակցությունում ամփոփել են նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներն ու նշել նոր ուսումնականի խնդիրները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ 2021-ին ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի Խարվաճաշ կենտրոնի մշակույթի տանդալիճում տեղի ունեցավ ուսուցիչների ամենամյա օգոստոսյան խորհրդակցություն։ Խորհրդակցանը ներկա էին ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը, փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, ԼՂՀ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը, ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռոման Բաբաջանյանը, Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, ուսուցիչներ եւ դպրոցների կազմակերպի տնօրեններ շրջանի բոլոր համայնքներից։ Շամյանի շրջանի վարչակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը նախ շնորհավորեց բոլոր ներկաներին գալիք նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Այնուհետ նա ներկայացրեց տվյալներ շրջանի համայնքների դպրոցների վերաբերյալ։ Մասնավորապես նշվեց, որ շրջանում գործում է 16 դպրոց։ Նախորդ 2014-15 ուսումնական տարվա ընթացքում շրջանն ունեցել է 680 աշակերտ։ Եկող 2015-16 ուսումնական տարում շրջանի դպրոցները կունենան 734 աշակերտներ, որոնցից 92-ը առաջին դասարանցի։ Գրթության բաժնի վարիչը խոսեց նաև ուսուցիչների պակասից, նշելով, որ շրջանի դպրոցները հատկապես կարիք ունեն ռուսաց լեզու, օտար լեզու, ֆիզիկա, մաթեմատիկա առարկաների մասնագետների։ Խորեն Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ ամառային ամիսների ընթացքում շրջանի որոշ դպրոցներում կատարվել են կոսմետիկ վերանորոգումներ, սակայն որոշ դպրոցներ կարիք ունեն հիմնանորոգման, իսկ նոր Կարաչինար եւ նոր Խարխափուտ համայնքները կարիք ունեն դպրոցի նոր շենքերի։ Շրջանի 36 շրջանավարտներից 8-ը դիմել են բուհեր եւ նրանցից 5-ը հաջողությամբ հանձնելով միասնական քննությունները դարձել են ուսանողներ, որոշները կփորձեն իրենց ուսումը շարունակել հերակա բաժնում, տեղեկացրեց Խորեն Վարդանյանը։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանն իր խոսքում ընդգծեց, որ 2014-15 ուսումնական տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները հիմնված են եղել նախորդ տարիների ուսումնասիրությունների վրա եւ միտված են եղել դրացնել արկա բաստողումները։ Նա խոսեց դպրոցների տեխնիկական հագեցվածությունից եւ ընդգծեց, որ թե կառավարությունը, թե անհատ անձինք ու կազմակերպություններ ամեն տարի փորձում են համալրել դպրոցների գույքն ու տեխնիկան։ Փողնախարարը խոսեց նաեւ Երևանյան մի շարք կրթահամալիրների, մասնավորապես ԱՅԲ եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրների հետ համագործակցության եւ իրականացված ծրագրերի մասին։ ԳԹԿ տնօրեն Յուրի Քարամյանն իր խոսքում ներկայացրեց շրջանի դպրոցների շրջանավարտների ավարտական եւ միասնական քննություններում ցուցաբերած արդյունքներն ու կոչ արեց ուսուցիչներին ընթացիկ գնահատման մեջ առավել օբյեկտիվ լինել։ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանն իր խոսքում ամփոփեց նախորդ ուս տարվա ձեռքբերումներն ու մատնանշեց անելիքները։ Նախարարն ընդգծեց, որ այսօր Արցախի շատ դպրոցներում կա հատկապես բնագիտական առարկաների մասնագետների կարիք եւ հորդորեց ուսուցիչներին իրենց աշակերտներին ուղղորդել ընտրելու հենց ուսուցչի մասնագիտությունը։ Նա նաեւ կոչ արեց ուսուցիչներին քաջածանոթ լինել հանրակրթության մասին օրենքներին եւ իմանալ այն ողջ օրենսդրությունը, որն անհրաժեշտ է իրենց ամենօրյա գործունեության համար համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օգոստոսի 21-ին Հայաստանի ազգային ժողով է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից մշակված համանդրության փոփոխությունների նախագիծը։ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում համանդրական բարեփոխումների հարցերով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչը նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընտեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը Առաջիկա շաբաթվանից Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախատեսում է քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ համանadrության փոփոխությունների նախագծում ամրագրված մոտեցումների շուրջ խորհրդակցություններ սկսել։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին շարունակել երկխոսությունը ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով եվրոպական հանձնաժողովի հետ վերջինիս նախնական կարծիքում ներկայացված այն հարցերի շուրջ, որոնց առնչությամբ դեռևս փոխհամաձայնեցված լուծումներ չկան։ Ցաղկազորի Արիտուն ճամբարում օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը, Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Սերժ Սրապիոնյանը, Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, նախարարության աշխատակիցներ, հյուրեր։ Արիտունցիներին ողջունեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովը, նշելով. «Սիրելի երիտասարդներ, այսօր այստեղ թևածում է հայոց հավերժական ոգին շնորհիվ ձեզ»։ Հայաստանում գտնվելու օրերին դուք հաղորդակից դարձաք հայկական ավանդույթներին, արժեքներին։ Ցանկանում եմ, որ շատ հաջող գաք Հայաստան, կապեք ձեր ապագան հայրենիքի հետ։ Դուք այն սերունդն եք, որ պետք է ավելի ուժեղացնեք մեր Հայաստան աշխարը։ Դուք եք այս երկրի տերերը եւ դուք պետք է առավել ուժեղացնեք մեր Հայաստան աշխարը։ Սիրեք ձեր երկիրը եւ միասնական եղեք։ Ցանկանում եմ, որ առավել հաջող գաք Հայաստան, չմոռանաք ձեր մայրենի լեզուն եւ լավ ճանաչեք հայկական հարուստ մշակույթն ու պատմությունը, բարով էիք եկել հայրենիք։ Այնուհետև արիտունցիները հանդես եկան ազգային երկի ու բարի գեղեցիկ կատարումներով։ Ծրագիրն ավարտվեց ավանդույթ դարձած հրաժեշտի խարույկի գեղեցիկ արարողությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ծաղկաձորում այցելել է Միություն 2015 հաղթանակի ժառանգները ռազմամարզական հավաքի մասնակիցներին։ Նա ներկայ է գտնվել մասնակիցների պատրաստած հետախուզական ելույթների ցուցադրությանը։ Ավելի ուշ մասնակիցների հետ զրույցում Օհանյանը կարևորել է նմանատիպ միջոցառումների անցկացումը, հավելելով, որ հավաքված 500 պատանիներն իրենց մեջ կրում են իրենց papերի ունեցած հաղթանակը, եւ շատ կարևոր է, որպեսզի ունեցած ձեռքբերումները սերնդեսերունդ փոխանցվեն։ Դուք շատ կարևոր եւ անգնահատելի գործ եք կատարում։ Պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա ռեժիմով հետևում է ռազմամարզական հավաքի ընթացքին։ Այստեղ բոլորը հաղթողներ են։ Առաջին հաղթողը Հայաստանն է, որ հյուրընկալ կերպով ընդունել եւ իր հոգին է բացել մասնակիցների առաջ։ Եթե մեր սերունդն իր եւ նախորդների ունեցած ձեռքբերումները չփոխանցի ապագա սերնդին, նշանակում է կատարած նիզուր է եղել, ասել է Օհանյանը։ Միջոցառման կազմ կոմիտեն նախարարին է նվիրել անվանական ոսկե դաշույն։ Միություն 2015 հաղթանակի ժառանգները ռազմամարզական հավաքը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակին։ Նպատակն է երեխաների մեջ հայրենասիրություն, ընկերություն, բարեկամություն սերմանելը։ Հավաքին մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած բոլոր պատանիները, բացի մրցույթներին մասնակցելուց, այցելելու են նաև թանգարաններ, լինելու են Ծիծեռնակաբերդում, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, Էջմիածնում, Ատենադարանում։ Հայաստանից հավաքին մասնակցում է 4 թիմ։ Արցախից մասնակցում են Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թեև մենք գտնվում ենք ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության վիճակում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որը աշխատել է եւ այժմ էլ աշխատում է, պետք է պահպանվի։ Օգոստոսի 21-ին բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով ֆրանսիական համասարանի ուսանողու հարցին, արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նպաստում է Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատմանը։ Ես դրական եմ վերաբերվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը, հասկանալով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը չի կարող լինել սեղմ ժամկետներում, նշել է Սեյրան Օհանյանը։ Նա նաև ավելացրել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նպաստել է հակամարտության կողմերի միջև հարաբերական խաղաղության պահպանմանը, Մենք չենք կարծում, թե պետք է փոփոխություններ լինեն համանախագահների ցանկում։ Իհարկե, այսօր նկատվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի քաղաքական պոտենցիալի որոշակի նվազում, ես նկատի ունեմ ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական երկրների հետ Ռուսաստանի տարաձայնությունները, սակայն դա չի խանգարում միջնորդական գործունեության մեջ նրանց արդյունավետ աշխատանքին, ամփոփել է Օհանյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների էկոնոմիկայի նախարարությունների ու կենտրոնական բանկերի ղեկավարները ծրագրում են մոտ ժամանակներում խորհրդակցություն անցկացնել, մշակելու համար համակարգված դրամավարկային եւ բյուջետային քաղաքականություն։ Համապատասխան հայտարարություն է արել Բելարուսի փոխվարչապետ Վասիլի Մատյուշևսկին։ Ըստ Բելարուս պաշտոնյայի Վերջին շրջանում շատ ներքին եւ արտաքին շոկեր կան, ուստի Եվրասիական տնտեսական միությունում դրամավարկային եւ բյուջետային քաղաքականության կոորդինացիայի հարցը շատ կարեւոր է։ Հյուսիսային Իրաքում գրոհայինների դիրքերի վրա ԱՄՆ օթային հարվածների ընթացքում սպանվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման երկրորդ դեմքը Ֆաթխիլ Ահմադ Հայալին, ով հայտնի է նաև որպես Հաջի Մութազ, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Ըստ տարածված տեղեկությունների մութազը սպանվել էր դեռ օգոստոսի 18-ին Իրաքի Մոսուլ քաղաքում, երբ վարում էր իր ավտոմեքենան։ Վաշինգտոնում ենթադրում են, որ մութազի մահը կդժվարացնի ջիհադականների նախապատրաստումը նոր հարձակումներին։ Համարվում է, որ նա եղել է 2014 թվականի հունիսին Մոսուլի վրա իսլամական պետության հարձակման գլխավոր գազམ་ակերպիչներից ու ղեկավարներից մեկը։ Հայալին պատասխանատու էր Իրաքից Սիրիա զենքերի պայթուցիկների ու տեխնիկայի մատակարարման համար, հայտնում է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն օգոստոսի 21-ին հայտարարել է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Նախատեսվում է, որ քվեարկությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 1-ին։ Խորհրդարանը ցրելու որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն հայտարարել էր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու անհնարինության մասին։ Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդ Էրդողանի խնդրել էր կառավարություն ձևավորելու մանդատը տալ իրեն, սակայն նախագահը հայտարարել էր, թե չի կարող ժամանակ կորցնել եւ կանցկացնի արտահերտ ընտրություններ։ Ֆուտբոլասերների համար Անգլիական Լիվերպուլ ֆուտբոլային ակումբը ըստ տեղեկությունների 15 միլիոն ֆունտի 23.5 միլիոն ամերիկյան դոլարի առաջարկ է արել Դորտմունդի Բորուսիային, Գերմանական ակումբի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի համար։ Առաջարկն ընդունվել է։ Աղբյուրը գրում է, թե Լիվերպուլի անունը երկար ժամանակ է ինչ կապում են Մխիթարյանին ձեռք բերելու մասին լուրերի հետ։ 26-ամյա Մխիթարյանով ըստ նույն աղբյուրի հետաքրքրված է նաեւ իտալական Յուվենտուսը։ Վկայակոչվում է նաև Մխիթարյանի գործակալի խոսքով փետրվարին հայտնել էր, թե Հենրիխը ցանկանում է հեռանալ Բորուսիայից սեզոնի վերջին, սակայն իրեն կսպասեն ու կտեսնեն ինչպես է ստացվում։ Մխիթարյանը Բորուսիայի կազմում 94 խաղի է մասնակցել, խփել 24 գոլ։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև, եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։